Ova današnja konferencija e, događa se u organizaciji Delfina Pakrac, Mira Mida centra iz Grožnjana i Centra za mirovne studije iz Zagreba. E, sve su nekako organizacije ovdje nastale, ovdje se rodile e, nakon rata, za vrijeme i poslije volonterskog projekta Pakrac. Mi smo svi ovdje započeli svoj mirovni rad, naše mirovne studije, naše kampanje, rad sa zajednicama i senzibilizacijom građana jednako tako naš rad na javnim politikama koji su vezane za izgradnju mira i zaštitu ljudskih prava. Danas obilježavamo 20 godina Centra za mirovne studije. Današnja tema ove konferencije, ovog okupljanja jesu mladi kao enigma za starije. Čini se da moramo puno više dubinski razgovarati o tome tko su mladi danas i u kakvim uvjetima žive. Sve je jasnije da se nejednakost prelama preko leđa mladih ljudi koji ne samo u Pakracu nego i u ostalim dijelovima Hrvatske Hrvatske doista nemaju mnogo perspektiva za vlastiti razvoj. Ne samo da su im obrazovne mogućnosti sužene ako žive u drugim mjestima koja nisu Zagreb ili koja nisu veći gradovi, nego i prilike za zapošljavanje, njihovo osamostaljivanje su izrazito male. Stoga ćemo danas o tome pričati i vidjeti kako se mladi u Pakracu tome odupiru. Što oni rade, što kreiraju da bi ova zajednica izgledala za njih drugačije. To je zapravo na neki način i e, tema njihova e, volonterskog kampa na kojemu ovdje rade različite aktivnosti koje doprinose razvoju zajednice.